Princezná na hrášku Bol raz jeden princ a rád by sa bolo ženil, ale chcel si zjať len naozajstnú princeznu. Poprechodil celúčičký svet, aby našiel takú princeznú, ale za každým sa mu čosi nepozdávalo. Princezien síce bolo ani maku, ale kto mu zaručí, že sú to opravdové princezné? A tak sa vrátil domov a bol veľmi smutný. Raz večer bol hrozný nečas, blízkalo sa, hrmelo a lialo ani z kanvy. Jedným slovom bolo hrozný. Tu kto si zaklopal na kráľovskú bránu a starý šiel sám otvoriť. Pred bránou stála vraj princezna, ale nestojte mne, prenestojte, ako tá len v tej lejavici vyzerala. Voda jej kvapkala zo vlasov, zo šiat, cez špice jej vtekala do topánok a cez piaty vytekala von. Ale, čo bolo hlavné, tvrdila, že je opravdová princezná. Na, teraz sa to dozvieme, pomyslela si stará kráľovná, ale nahlas nepovedala nič. Išla do spálne, z jednej postele zobrala periny i spodné periny a položila pod ne na samé dno malý hrášok. Naň nakládla zo 20 perín zo samého kajíčieho páperia a uložila princeznu spať. Ráno sa jej spýtala, ako sa jej spalo. Ach, nehnevajte sa veľmi zle, nariekala. Skoro celú noc som oka nezažmúrila, ja neviem, čo to mohlo byť, ale ležala som na niečom tvrdom. Celé telo mám jednu synku, priam hrozné. Z toho videli, že je to opravdová princezná, keď ucítila pod 20 páperovými perinami jediný hráčok. Takú jemnú kožu nemôže mať nikdy, iba princezná. Princ ju vzal za ženu, lebo teraz už najisto vedel, že je to opravdová princezná a hrášok dali do múzea, kde ho môžete ešte aj dnes vidieť, ak ho pravda niekto neukradol. <laughs> Ale toto je teda ozaj len rozprávka, lebo na svete iste nežije ani jeden taký hlúpy princ, čo by chcel takú rozmaznanú princeznú.